Publikoan ere erreakzio bortitzak izan dira astelena jatxean, sistu eta txaloen artean iraganda miarritzeko kontseilua. Luxuzko hotelaren txalbatzeko osatu den finantzia planoak ez ditu denak adostu, ez edo informazio eskasa, urgentzian egindako planoa edo miarritzaren geroa zalantzan ezartzen duela leporatu zaio, hotelaren gaiak lagiki zauritu du ere Michel Benaken gehiengo anitza, hogei bozek alde egidute, amabos La majorité de nos collègues, euh, qu'ils appartiennent à l'opposition ou à la majorité d'ailleurs, ont compris euh, qu'il fallait, après le, le bail amphithéotique, il fallait donner à la Socomix le fonds de commerce, parce que c'est logique qu'elle puisse euh, continuer le projet que nous avons mis sur place. Eta proiektu horren kontra bereziki Natali Motx izan da gehiengoko humanismoko asuanta, azken egun hauetan bere ezadostasuna publikoki jakinarazi du edabideetan eta kezkatua agertzen da erabakiarekin. C'est une déception, mais euh, on a manqué d'informations et qu'il nécessitait un vrai débat, une vraie concertation avec, euh, avec les biarros. Je trouve ça absurde que ce dossier ait été réglé comme ça, un petit peu en catimini, avec deux réunions pour informer l'ensemble des élus. Bere iduriko, investitzaile pribatuak erria baztertzen ahalko du erabakiak hartzeko mementuan, desadostasun horren aintzinean bere demisioa emanen duen galdegin diogu. On va voir. Je pense que pour l'instant c'est totalement euh, prématuré. Virginie Lanever gehiengoko autetxiak berak aldiz demisionatu du, kontseilu garaian jakinarazi du, ez du sinisten finantziamendu plan hortan eta badaki zertaz ari den. Je suis une spécialiste des montages financiers dans l'hôtellerie de luxe. Je suis désolée, le plan d'affaires ne passe pas, donc le montage s'il élégant gants il ne passera pas non plus pour moi. Baina demisionatzea erabaki hau, hauzapezaren gobernantza moldeari lotua da ere, Virginie Lanoevren iduriko ez da sekretu bat, Michel Venaken egiteko manerak ez dira beti demokratikoak. Il est évident que je me suis élevée euh, depuis des années contre le mode de gouvernance qui est appliqué dans cette euh, majorité. Euh, voilà, c'est un secret pour personne. Eta hau ere ez da sekretu bat eta argikia adierazi da astelan ahatsuntan, erriko hauteskundeen kanpaina hasia da miagitzen.